payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durudu salovatlar siz biz musulmonlarga allohni rahmati mag'firati yog'ilgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram aziz jamoatil muslimin muhtaram va motabar dindosh aqidadosh qibladosh birodarlar aziz va motabar qorakalar mana bu xonadonga bugun allohning inoyati bilan tashrif etib siz azizlar bilan bir dasturxon atrofida o'tirib allohni zikr qilishligimizga alloh bizga nasib aylab turibdi ekan haq subhanahu va taologa hamdu sanolarimiz bo'lsin azizlar bugun bu yerda bir ahdun nikoh shar'iy bir marosim alloh rozi bo'ladigan holatda hammalarimiz xonadonda taklifiga muvofiq kelib o'tiribmiz xonadon ahillari ikki xil ozuqa berishlik niyatida ekanlar kelgan mehmonlarni jismlariga ozuqa bersak ovqatlarini bir tamadi qilsa mo'min odam bir to'rg'am ovqat yeyishligi yuz rakat namozga quvvat bo'lar ekan agar taomlantirsak bular yuz rakat namozga quvvat olsayu bizga savob bo'ladi degan umidda ekanlar oshpaz akalarimiz ham mana shu niyatda kelgan mo'minlarni ibodatiga quvvat bo'lsin deb bismilloh bilan taomni pishirib berdilar bu ehsonda bo'lishligiga oshpaz akalarimiz ham chiroyli harakat qildilar xizmat qilayotgan usta buvalarimiz hammalari shu niyatda harakat qilyaptilar birinchi ehson o'zini joyini topdi alloh ibodatga quvvat bo'lsin endi ikkinchi ehson iymonni ozuqasi esa kalomi rabboniy bilan bo'larkan shuning uchun ikkinchi ozuqani pishirib beruvchi bu yerda o'tirgan qorakalar va kamina xodimingizga taklif qilindi iymon ozuqasini pishirib berishligimizga ham yordam bersalar bizlar oshpaz xizmatchilarimizni akalarimizni ovqat pishirishlariga qanchalik darajada halal qilmagan bo'lsak bizni iymon ovqatini pishirishga ham halal qilmasliklarini so'raymiz azizlar alloh haq subhanahu va taolo hammalarimizni musulmon jamiyatidan mo'min qilib yaratdi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك do'stlarni ichida eng yaxshi do'st siz ollohni eslamoqchi bo'lganingizda sizga yordam beradigan do'st siz ollohni esdan chiqarib qo'yganingizda esingizga solib qo'yadigan do'st bu eng yaxshi do'st dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bunday shar'iy marosimlarni qilishlikdan maqsad ham xoyrul ashob qatoridan o'rin olishlik kelgan jamoatlarni qalbilariga agar zikrda bo'lsalar zikri allohga yordam bering mabodo g'aflatda qolgan bo'lsak bir g'aflatimizdan uyg'onib olaylik degan maqsadda tashkil qilinadi alloh bu yerda o'tirgan hammalarimizni xoyril ashobdan qilsin kelinglar azizlar bugungi bu majlisda hammamiz bir birimizni zikrimizga yordam beraylik kelinglar azizlar mana shu bir soat ikki soat vaqtimizni alloh uchun sarflashlikka allohdan yordam so'raylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki aysarul ibadati somt va husnul xulq dedilar ibodatlarni ichida eng osoni eng yengili maizaga quloq solishlik dedilar va chiroyli xulqli bo'lishlik dedi ibodatlar qatoriga qo'shdilar ro'za namoz haj zakot ibodatlari singari shu ibodatlarni ichida eng osoni maizaga quloq solish biz bilamizki qur'on eshitib o'qib o'tirgan odam ibodatda namoz o'qiyotgan odam ibodatda hech kim bunga halal bermaydi chunki bilamiz ibodatda maizaga quloq solayotgan odam ham ibodatda turadi bunga ham halol qilishga haqqimiz yo'q shuning uchun azizlar hammalarimiz allohdan yordam so'rab bu ibodatga kirishligimizni va bugungi majlisimizdan alloh rozi bo'ladigan holatda qilishligini allohdan so'raylik alloh hammamizga nasib aylasin alloh haq azza ismuhu bu xonadon egalarini bugungi aqdu nikohlarini muborakli qilgan bo'lsin azizlar nikoh allohni buyrug'i payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnati mu'min odamlarda eng qalblarini aramı bo'ladigan ümmetini ko'payishiga sabab bo'ladigan chiroyli bir amallardandir mana bu to'yimiz esa bu nikohni e'loni hammamiz hozir shuni guvohi bo'lib o'tiribmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam valinu nikoha nikohni e'lon qilinglar degan hadislari bor agar bir odam oila qursa u nikohini e'lon qilsin boshqalar bilsin molikiy mazhabi ulamolari nikohni e'lonini ya'ni bizda to'y deb ataladigan mana shu marosimimizni vojib dedilar bizni mazhabimiz imomi azam mazhabi ulamolari esa sunnat dedilar shundan kelib chiqib demak bunday marosimni hanafiy mazhabimizda sunnat muakkada ekan mana bu sunnatni hozir hammamiz ihyo qilishlikka sabab bo'lib turibmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam من شهد في عقد نكاح أخيه كأنما صام يوما تطوعا dedilar kimiki bir musulmon birodarini nikohiga guvohlik bersa u bir kun nafl ro'za tutganda savobini oladi dedi bitta nikohni o'zida shuncha savob bir nafl ro'zani savobiyu sunnatni ihyo qilishligu amri ma'ruf farz bo'lgan amalni bajarishligimizga xonadon ahllari sabab bo'lyapti va nikohini e'lon qilinyapti nikohni e'loni uchun qilinar ekan bu marosim e'londa hamma o'zini e'tiqodiyu muhabbatiga yarasha qiladi kimdir boshqacharoq e'lon qilishni yaxshi ko'radi boshqa bir xalqni uslubidan e'lon qilishni xohlaydi kimdir bu to'y qilishdan maqsad nikohni e'loni ekan qur'on bilan e'lon qilaman duo bilan e'lon qilaman mavlud o'qitishlik bilan e'lon qilaman suhbatlar qildirishlik bilan e'lon qilaman deydi ekan va bulardan alloh rozi bo'lsin azizlar demak mana shu niyatda nikohni e'lonida o'tiribmiz biz bilyapmizki bu xonadonda chiroyli ahdul nikoh bo'ldi va bu xonadonga yangi muslima mo'mina kelin tashrif buyurdi shuning uchun ijozatinglar bilan arablarda bir maqolaga tayanib arab ulamolari aytadilarki majlisin maskanin hamma o'tirishni o'zini gapiradigan gapi bo'ladi hamma joyda o'zini gapirguvchi kishisi bo'ladi deydi demak qaysi majlis bo'lsa shuni o'zini gapiradigan mavzusi bo'lar ekan shunga yarasha odamlarga yarasha e, o'sha yig'ilgan jamoatga yarasha suhbat qilinar ekan va har bir joyda o'zini gapirguvchi kishisi bo'lar ekan bu makonlarda gapirguvchi kishilari boshqa bo'lishlariga qaramasdan bizga mukallif qilib kattalarimiz ijozat berib suhbat qiling deb bu yerda o'tirgan qora akalar qilib turibmiz ana shuning uchun ham alloh subhanahu va taolodan mana bu bo'layotgan to'yimizga yarasha suhbatni allohdan so'raymiz nikoh oila azizlar bu ollohni bergan eng muqaddas ne'mat bizi islom dinimizga qadar va bundan keyin islomdan tashqari birorta bir jamiyat islom dinidaqa oilaga ahamiyat bermadi rasulimiz alayhissalotu vassalamdan avvalgi nasroniy dinlarida yoki boshqa dinlarda oila qurmaslik taqvo edi iso alayhissalom oila qurmaganlar bibi maryam onamiz oila qurmaganlar biz ham oila qurmaymiz degan e'tiqod bilan o'tadigan dinlar bor edi bularda dinlar bu e'tiqodi botil edi ammo bizni islom dini kelgandan keyin rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki annikahu sunnati faman rag'iba an sunnati falaysa minni nikoh bu mening sunnatim kim bundan yuz o'girar ekan u meni ummatim emas dedilar shuning uchun oila qurishlik oilalik bo'lishlikni islom o'zini muqaddas burchi sanashlikka rasulimiz targ'ib qildilar ana shuning uchun ham azizlar bu nikoh albatta bir ibodat albatta bir musulmon odamni o'zini bir taqvosi hisoblanadi ulug' sahobalardan abu hurayra roziyallohu anhu degan zot bo'lganlar abu hurayra roziyallohu anhu hadis rivoyat qilish bo'yicha sahobalarni birinchi o'rnida turadi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdan suhbat eshitib hadis eshitib man eshitganman deb aytib berishlikda roviylar jihatidan birinchi o'rinda turadi hatto rasulimizning jufti haloli siz bizni muborak onamiz bo'lgan oyisha onamiz ham ikkinchi o'rinda turadilar shuncha yonlarda yashagani bilan hazrati umar abu bakr siddiqdek yelkama yelka do'stlari bo'lganiga qaramasdan alloh bu fazilatni abu hurayra roziyallohu anhuga nasib qildi abu hurayra hazratlari rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadis eshitib bizga aytib berdilar mana shu abu hurayradek ulug' zot kasal bo'lib qoldi qarigan chog'lari umrlarini oxirgi daqiqalari sahobalar orasiga abu hurayra kasal bo'lib qolibdi ekan hatto ahvollari ancha og'ir bo'lib qolibdi ekan degan gap chiqdi butun sahobalar tashvishda hazrati abu hurayra roziyallohu anhuga shifoyu umr tilab duoda yig'lab turgan holatlarida allohni irodasi bilan abu hurayning jufti halollari kampirlari olamdan o'tib qoldi abu hurayra kasal ayollari sog' atrofida xizmat qilib yurib o'tib qoldi bu xabarni eshitib butun sahobalar abu hurayra roziyallohu anhuni uyiga tashrif buyurdi u davrlarida hazrati umar roziyallohu anhu xalifa edilar hazrati umardek ulug' zot ham tashrif buyurdilar va abu hurayraga bo'lgan ehtirom va hurmatlari ila abu hurayrani jufti halollariga janoza o'qidilar janozani o'qib bo'lganlaridan keyin abu hurayra roziyallohu anhuning oldilariga kirib bir ta'ziya izhor qilib qo'yay bu og'ir musibatga sabr so'ray deb kirdilar kirsalar abu hurayrani ahvoli ancha og'ir hazrati umar kelib yonlariga o'tirdilar ya abu hurayra alloh sizga sabr bersin siz bugun judayam ulug' bir musibatga uchrab qoldingiz siz necha yil yostiqdoshingiz bo'lgan umr yo'ldoshingiz va ibodatdoshingiz bo'lgan rafiqangizdan ayrildingiz alloh sizga sabr bersin bu og'ir musibat menga nima xizmat bor nima qilib beray dedilar abu hurayra hazrati umarga qarab turdilarda ya amiral mo'minin ayolimni janozasini o'qidingizmi dedilar ha o'qidim mayit olib chiqib ketilindimi olib chiqib ketilindi unday bo'lsa meni bir muslima qulim bor xizmatkor ayolim bor shuni menga nikoh qilib qo'ying dedilar hazrati umar taajjublandilar endigina kampirlari o'tgan bo'lsa hali jasadi qabrga qo'yilinmasdan turib bu kishi nikohni so'rayapti-ya deb tabassum qilib ichlarida kinoya qilib kuldilar hazrati umarni tabassumini ko'rgan abu hurayra mundoq hazrati umarga qaradilarda ya amiral mo'minin limada tadhak ey amiral mo'minin nima uchun kulyapsiz dedi siz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh yagonadir yolg'izdir va o'zidan boshqasini yolg'iz qabul qilishni yomon ko'radi degan hadisni eshitmaganmisiz dedi allohga qasamki men bu hadisni eshitganman men esa olloh yaxshi ko'ruvchilar bo'lib borishni xohlayman dedi bu gapni eshitib hazrati umar roziyallohu anhu yig'lab yubordi shu hadisni eshitmaganlikdan abu hurayrani e'tiqodidan yig'lab yuborib darhol haligi xizmatkor ayolni olib kelib nikoh qildilar ikki soatdan keyin abu hurayra roziyallohu anhuni o'zlariga janoza o'qidilar hatto olamdan o'tishlik holatida ham hadisga amal qilib o'tdilar bu zot bundan oladigan xulosamiz oila qurishlik azizlar har biri bizni burchimiz bizni e'tiqodimiz qolaversa sunnatimiz va allohni huzuriga borishlikka intilish bo'lar ekan bu nafaqatgina yoshlarga balki yoshi kattalarga ham ba'zan otalarimiz kampirlardan onalarimizdan ayrilib qoladi allohni irodasi hamma olamdan o'tishi muqarrar shu holatda farzandlar ayniqsa qiz farzandlar otasini qayta uylashligiga aslo qarshilik qilmasinlar balki ular yugurib yelib farzandlik vazifasini bajarsin hatto ba'zi birlari aytadilarki axir meni onamni o'rnini kim bosadi meni onam shunday ayol ediki buni o'rnini kim bosadi ey birodar sizni onangiz abu hurayrani ayolichalik emas edi shunday sahobani xizmatini qilgan kechalari qoima bo'lgan ayolni o'rniga loyiq topildi ikki soat muddatga nima uchun bu gapni gapiramiz deb ularga yaxshi gaplar bilan nasihat qilishligimiz lozim bo'ladi oila qurishlik shariatni buyrug'i oila qurishlik rasulimiz alayhissalotu vassalomni sunnatidir lekin sahobai ikromlar ham o'sha davrlarda shu oila tashvishlari haqida ko'p suhbatlar qilardi sarvari koinotni oldiga bir qancha yosh sahobalar keldilar kelib aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uylanishlikka qodir emasmiz pulimiz yo'q dunyoyimiz yo'q uylanmasdan umrbod o'tishlikka qasd qilsak maylimi dedilar rasulimiz aytdilarki yo'q dedilar Allohdan yordam so'ranglar, uylaninglar. Meni ummatim qiyomatda ko'p bo'lib turishdan faxrlanaman dedi. Uylaninglar, oila quringlar. Shunda sahobalar aytdilarki, agar uyla oila quradigan bo'lsak, kimlarga uylanaylik, qandoq qilaylik degan savollarni berdi. Mana bu narsa azizlar, eng haqiqat bayon qiladigan narsadir. Demak, oilani zaminini tayyorlash. Bu haqida Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p yaxshi gaplarni gapirib javoblarda aytdi. hozirgi paytda ham aynan shu narsa bizga kerak bo'lgan bir holatda turibmiz chunki butun olamda g'arb yevropa amerika va boshqa boshqa g'ayri din davlatlarida ham oila buzilishlik birinchi o'ringa chiqib qoldi hatto o'zlarini matbuot gazetlarda xabar qilib aytyapti bir kunlik oilalar tashkil bo'lyapti bir soatlik oilalar uylanyapti ajrayapti kundan kunga oila buzilishlar ko'p Hatto bu muammo sir emas, islomiy hududlarga ham kirib kelyapti. Oilani ko'p buzilish, ko'p bolalarni yetim bo'lish. Ular nima qilyapti g'arb? Nima qilyapti Yevropa? Aytyaptilarki, endi oilani mustahkamligi uchun oilani o'rgatadigan bir psixologlar, ruhshunoslarni chiqaraylik. Oilani o'rgatadigan undoqlarni, bundoqlarni chiqaraylik. Oilaga ayol kishini rahbar qilib ko'raylik. Boshqa-boshqa gaplarni gapiryaptilar. bularni hammasi benatija hech qanday yaxshilikka boshlamayapti endi bizlar ham shu narsani guvohi bo'layotgan vaqtimizda nima qilaylik nimaga e'tibor beraylik degan narsani biz rasulimiz alayhissalotu vassalamdan javob izlaymiz avvalo o'sha sahobalarni savoliga rasulimiz aytdilar qola rasul sollallohu alayhi vasallam tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha li hasabiha li maliha va li diniha ayollar to'rtta narsasi uchun tanlaniladi dedi to'rt narsasi uchun nikoh qilinadi birinchisi jamoli uchun ikkinchisi nasabi uchun uchinchisi moli uchun to'rtinchisi diyonati uchun siz diyonatligini ixtiyor qiling alloh baraka bersin dedi demak ayol tanlashlikda ayollarda kelinlarda nimasiga e'tibor berish kerak birinchi navbatda diniga chunki chiroy hammamiz bilamiz o'tkinchi narsa bir kuni hamma chiroyli ham xunuk bo'lguvchidir nasab esa ota onasini o'zida qolib ketadi bu keladi boylik ham ota onasini o'ziniki islomda asli nasab bu taqvodir boylik esa iymondir ammo kelinni o'zi bilan birga keladigan narsa diyonati diyonatli kelinlarni ixtiyor qilish kerak diyonatli qizlarga uylanish kerak diyonatli kuyovlarni tanlash kerak mana bu rasulimiz alayhissalotu vasallamda ko'rsatmalari agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa bilsinki u eng baxtli insonga aylanyapti nima uchun azizlar nima uchun endi diyonatli ayol nima uchun muslima ayolni ixtiyor qilishimiz kerak sababi diyonatli ayol ko'p erkaklarni hidoyatiga sabab bo'ladi ko'p oilalarni mustahkamligiga sabab bo'ladi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni har bir so'zlari bizga dasturul amaldir rasulimiz alayhissalotu vassalam shu gaplarni gapirganlarida misol tariqalarida ko'p sahobalarni misol keltirishimiz mumkin diyonatli ayollar o'z erini hidoyatiga sabab bo'lishligi ikrima ibn abu jahlning misolida ikrima abu jahlning o'g'li islomni dushmani rasulimiz alayhissalomni dushmani juda ko'p azor bergan mana shu ikrima haqiqatda ham dushman bo'lgan hatto makka fath bo'lguncha ham islomga kirmadi makkani fath qilayotganda rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalarini chaqirib aytdilarki makkani fath qilyapmiz makkaga kirishligimiz o'zimizni asli vatanimiz qariyalarga ozor bermanglar ayollarni qo'rqitmanglar yosh bolalarni ham qo'rqitib yubormanglar kim sizlarga qo'lini ko'tarib taslim bo'lsa kechiringlar iymon keltirsa avvalgi gunohlari mag'firat qilinadi magaram deb bir nechta odamni sanadi o'ntaga yaqin shular bor shularni kabani pardasiga o'rab bo'lsa ham qatl qilishga ruxsat beraman dedi bulardan bittasi ikrima ibn abu jahl edi ikrima bu gapni eshitib makkadan qochib ketib qoldi allohni inoyatini qarangki azizlar ikrimani ayoli muslima bo'lib qoldi ikrimani oldiga kelib rasulimizni oldilariga ayollari kelib aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni erim iklimaga o'lim hukmi berilibdi kechirsinlar men muslimaman degan edilar rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ey qizim dedilar sen muslima bo'lishliging albatta yaxshi sharafli lekin seni ering juda ko'p islomga ziyon keltirdi ko'p sahobalarni zahmati bilan ularni bu dunyodan o'tishiga sabab bo'ldi seni kechirolmaymiz eringni iymonga kelmaydi ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar ayol agar meni erim hozir o'ldirilib yuborilsa butun farzandlarimga uning ajdodi uning otasi kofir holida ketganligi qalbida qolib qoladi oxirgi imkoniyatni bersinlar shoyatki farzandlarimni otasi iymonda ketib qolsa dedi bu gapdan rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ta'sirlanib mayli eringga borib ayt omonlik berdik dedi ikrima bu jahlda qochib qochib bu paytda qizil dengizi bo'yiga kelib qolgan ayollari izlab kelib ikrimani topib aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizga omonlik berdi omonligingiz bilan qaytasiz ekan deganlarda hayron bo'ldilar nimaga bunaqa rasululloh sollallohu alayhi vasallamga man yig'ladim dedilar ikrima hayron bo'lib qaytib kelayotib yo'lda kech kirib bir hujraga kirdilar ayollari chiroyli joylarini to'shab hurmatini joyiga qo'yib o'zlari chiqib ketdi chiqib ketayotgan mahalda ikrima hayron bo'lib e onasi dedi bu qandoq kelgan gap meni o'limimni saqlab qolding hayotimni saqlading rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelding so'rading endi xo'p mana kelding orqamni izlab nega endi hatto bitta hujrada ham turishni xohlamay chiqib ketyapsan deganda ayollari qarab aytdilarki sizni o'limdan saqlashlikka qilgan harakatim farzandimni otasi bo'lganligingiz meni ko'p yillik jufti halolim bo'lganligingiz sizga bo'lgan muhabbatim lekin siz kofirsiz men muslimaman kofir bilan muslimani orasida nikoh bo'lmaydi siz men uchun bir najassiz dedi siz bilan bir uyda turishni ham xohlamayman lekin shoyatki iymonga kelib qolsa farzandlarimni otasi degan narsani qildimu lekin ikkimizni oramizda nikoh qolmagan dedi shunday chiqib ketayotganda ikrima ayolidan hech qachon bunaqa gapni eshitmagan butun badani titrab ketdi o'sha senga shunaqa deb ta'lim beryaptimi islom menga o'qib berchi aytib berchi muhammad alayhissalomga kelgan kitobdan hatto biror marta qur'onni eshitmagan ekan g'azablanganidan ayollari shunday chiroyli qilib qur'ondan bir surani o'qiganda ikrimani butun vujudi qaltiradi ko'ziga yosh keldi allohni kalomi qalbiga kirib iymonga kelib qoldi darhol iymon keltirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga suyunib bordilar hatto rasululloh ikrima kemasidan turib hozir islomda ajib bir navqiron yigit xizmatkori kiradi qarab turinglar deganda ikrima kirib keldi bitta diyonatli ayol erini muslima qildi azizlar agar musulmon kishi o'ziga diyonatli ayol olsa endi uni taqvosiga taqvo qo'shiladi hayotiga osoyishtalik baxti saodat qo'shiladi Kopirda iymon kishiga sabab bo'ldi diyonatlik ayol. Ana nima uchun diyonatlik ayolda ixtiyor qiladi. Shunday dinni dushmani bo'lgan Ikrima keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin sahobalarda xalifalar davrida bir jihodga bordilar. Jihod juda qattiq bo'ldi. Shu holatda haligi amiri o'sha joyda sahobalarda amiri bo'lib turgan zot buyurdilarki orqaga chekininglar kofirlar qattiq kelyapti deganlarida hamma chekinayotgandi ikrima ibn abu jahl yo'lga chiqdi holid ibn valid degan sahoba kelib ikrima joningga qasd qilmagin qaytgin deganda ya holid dedilar men bir paytlar shu kofirlarni ichida turib sizlar bilan urushganman agar o'sha mahalda o'lib ketganimda aniq do'zaxi bo'lardim hozir o'lsam jannatiy bo'laman endi jannatdan qochmayman dedi meni qaytarmang dedi shu jihodga kirib ketib mardonavor jang qilib shahid bo'lib olamdan o'tdi xalifalar janozasini o'qidi bitta diyonatli ayol erini jannatiy bo'lishiga sabab bo'ldi ana azizlar nima uchun diyonatli ayolda ixtiyor qilinadi abu talha degan ansoriy madinai munavvarada muslima ayolga sovchi qo'ydi sahoba eri olamdan o'tgan edi sovchi qo'yganda muslima ayol abu talhani o'zi bilan suhbat qildi abu talhaga aytdiki sizga turmushga chiqolmayman abu talha aytdiki nima uchun men madinaning eng badavlat kishisiman to'g'ri lekin siz musulmon emassiz siz obro'li yaxshi odamsiz lekin emassiz dedi abu talha aytdilarki mendan kattaroq mahr beradigan odam bormi dedi yo'q gap mahrida emas agar siz musulmon bo'lsangiz sizni islomingizni o'zimga mahr deb qabul qilaman hech narsa olmayman dedi abu talha iymonga keldim ana ol islomni mahr qilib hamma eshitganlar abu talha shu ayolni deb islomga kirdi uni qalbida bu narsa yo'q edi deb gumon qildilar lekin haligi muslima ayol bilan bo'lgan turmushi berilingan mahr islomi abu talha roziyallohu anhuga shunchalik darajada iymon ato qildiki haqiqatda ham dindan uzoq bo'lib turgan bu kishi eng badavlat odam bo'lib o'zini judayam chiroyli daromad beradigan katta xurmozorida namoz o'qib turgan edi bu xurmo madinada birinchi o'rinda turadigan xurmozor edi katta bog' edi namoz o'qib turgan ekan to'rt rakat peshinda o'qiyotganda bir qush kelib xurmoga turib sayrab qoldi abu talhan namozda turib haligi qushga qarab turib mahliyo bo'lib namozdan adashdi to'rt rakat o'qidimmi ikki rakat o'qidimmi deb adashib qoldi namozini buzib boshqatdan o'qidida yig'lab yubordi to'g'ri rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldiga borib yo rasululloh men ollohni ibodatida edim namoz o'qiyotgandim lekin bog'imga hushim ketdi sayragan qushga oshiq bo'lib namozimni ikki rakat to'rt rakat deb o'ylab namozni buzdim meni hayolimni buzgan mana shu bog'ni men ollohni yo'lida sadaqa qildim tarqatib yuboring dedi bir paytlar kofir bo'lib bir ayolni jamoli uchun islomga kirgan shu darajada muttaqiy bo'ldi kim sabab allohning hidoyati amri ila haligi onamiz sahoba onamiz sabab bunday ayollar diyonatli ayollar juda ko'p bo'ldi diyonatli ayollarni ixtiyor qilishlik lozim ekanligini rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytib diyonatli ayollarni olinglar dedi bu xo'p dindan tashqari bo'lgan odamga kirdirgan muslima onalarimizni fazilatu barokotlari lekin musulmon odam bilan yashaganda ham katta barakat bo'ladi sahoba ikromlardan birlari ba'zi kitoblarda muoz ibn jabal ham deb keltirdilar ba'zilarda alqama deb keltiribdilar lekin bu yerda asosiy o'sha sahobani hayoti agar mabodo ismlari boshqa bo'lib qolgan taqdirda ham bizni maqsadimiz o'sha yerda bo'lgan voqeani o'zini bayon qilishlik sahoba ikrom bir o'g'illari bo'lib judayam o'g'illarini yaxshi ko'rar ekan yakka yolg'iz o'g'li bor o'g'lini juda xush ko'rar ekan o'sha o'g'li kasal bo'lib qolibdi o'g'lini atrofida girdir kapalak bo'lib o'g'lini tuzataman o'g'liga shifo so'rab ollohdan shunday qilib turgan mahalda bir chopar kelib aytibdilarki sizni rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqiryaptilar jihodga ketarkansiz safarga ketarkansiz sahoba ikrom o'ylanib qoldilar nima qilsam ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib meni farzandim kasal deb uzr aytsammikin dedilarda birdan o'zlari hijolat bo'lib ketib yo alloh astag'firulloh nima deyapman shunday rasululloh sollallohu alayhi vasallam zot chaqirsalaru men o'g'limni bahona qilaman allohga topshirdim hamma bir kuni o'limni sharbatini totadi olloh o'zingga omonat qildim farzandimni dedi ayolini chaqirib endi bolamga yaxshi qarab turing men qachon kelaman kelamanmi kelmaymanmi mana allohni o'zi biladi lekin bolamga yaxshi e'tibor qiling deb bolasini peshonasidan o'pib haqqiga duo qilib yig'lab chiqib ketdi yolg'iz o'g'li kasal holatda sarvari koinotni xizmatiga intildi haqiqatda jihodga ketdi jihod cho'zildi bir oy ikki oy ketib qoldi ko'p sahobalar shahid bo'ldi sahobai ikromga alloh umr ato qilib g'ozilik maqomini berib qaytib keldi uylariga kirganlarida birinchi bo'lib ayoliga bergan ayo o'sha o'sha zahoti ketayotganlarida ayollariga bir topshiriq aytgan edi ayollarini o'sha bolalariga e'tiborini yo boshqalarini xabarini qilib ayollarini shu bolasini yaxshi e'tiboridan hatto tabiblarga murojaat qilishligi hammasini bergan edi lekin qalblarida faqat o'sha bolasiga bo'lgan muhabbat saqlandi qaytib keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kelganlarida sahobalarda bir odati bor edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytardilarki agar uyga kelsalaringiz yo bir yo'li ertaroq kiring yo ertaman kiring kechqurun kirmang deyardi sahoba ikrom shom aralash asrdan keyin kirishga majbur bo'ldi chunki haligi bolasiga bo'lgan intilish shundoq kirsalar uylarini bir ajoyib holatda ko'rdi suvlar sepilgan xuddi to'y bo'layotgandek bu ham to'g'ri ish edi chunki sahobalar qachon safarga ketsalar ayollar shunday kutib oladi uylarda chiroyli sarimjon sarishta qilib kutib olishlik islomda tarbiyasi erkak kishi ko'chadan kirganda uyda huzur ko'rish kerak bu narsa tabiiy endi ayollari esa eng chiroyli liboslarni kiyib chiqdi o'zlariga oro bergan holatda chiqdi haligi sahoba bundan qarab ayollarni ko'rdilar haqiqatda ham bu ham islomda tarbiyasi azizlar islomda ayol kishi o'ziga har qancha chiroy berishlikka haqqi bor ekan xohlagancha bezak qilsin xohlagancha o'ziga oro bersin o'smasini qo'ysin surmosini qo'ysin xino atirlarini qo'ysin xohlagan chiroyli liboslarni kiysin lekin shuni hammasi o'zini jufti haloli uchun bo'lsin o'zini eri uchun bo'lsin afsuski bizda teskarisi hamma go'zallik tashqarida hamma xunuklik uyda shuning uchun kelishmovchilik ko'p aslida ayollar eri uchun chiroyli yurish kerak ko'chada nomahramlar uchun emas sahoba ikrom bundan ham ajablanmadi shunday qarasalar ayollari eng chiroyli liboslarni kiyibdilar ko'ziga surmoqlarni qo'ygan atir uporlarni sepgan juda bir chiroyli holatda chiqib sahoba ikromni yelkasidan ziyorat qilib ikki rakat namoz o'qib yo rabbiy erimni sog' omon olib kelganingga shukrimni qabul qil deb namoz o'qidi sahoba ikromni birinchi bergan savollari kafa ahvali qurrata ayn ko'zimni qarosi bo'lgan bolamni ahvoli qandoq dedilar ayollar aytdilarki bolangizni ahvoli oldingidan yaxshiroq mazza qilib rohatlanib dam olyapti ertalab ko'rishasiz sahoba ikrom xursand bo'ldilar uyga kirsalar eng yaxshi ko'rgan taomlarini tayyorlab qo'yibdi haligi taomlarni mazza qilib yeb huzur qilib ayollarga rahmat ey shu taomlarni sog'inganligimni sen qayerdan bilgan eding alloh sendan rozi bo'lsin deb taomlarni yedi ayol o'zini vazifasini bajardi ertalab bomdod bo'lganda sahobani uyg'otdilar o'rningizdan turing alloh sizga sabr bersin odamlarni ta'ziyaga janozaga chaqiring sahoba ikrom butun vujudi qaltirab ketdi qanaqa janoza qanaqa ta'ziya siz kecha kelgan mahalingizda o'g'lingiz olamdan o'tgan edi dedi sahoba ikrom yig'lab yuborib axir o'g'limni ahvoli qandoq desam yaxshi dedingku to'g'ri chunki o'g'lingizni kasalligini bilib ollohga omonat deb ketdingiz o'g'lingiz siz ketganingizdan beri kundan kunga azob uqubat tortdi endi bugun rohatga ketdi o'g'lini kasalligini bilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ollohni xizmatiga ketgan odamni o'g'li ollohga topshirilgandan keyin boradigan joyi jannat shuning uchun endi bolangiz rohatda dedim dedilar ey onasi nimaga bu tashvishlarni qilding bo'lmasa axir o'g'ling olamdan o'tib tursa sen uyga suv sepib o'zingga oro berib meni xizmatimni qilib ko'nglimni olaman deyapsan nimaga bundoq qilding dedilar nima kecha kelganimda aytmading shuni ey otasi dedilar ey sahobai ikrom alloh sizdan rozi bo'lsin siz bir o'limdan qaytib keldingiz shuncha masofalarda qiyinchiliklarda yurib qani endi uyga qaytsam rohatlansam ayolimni vasliga yetsam shirin taomlarni yesam deb niyatlar bilan kelsangiz u sizni duoyingizni olishlikka olloh menga imkoniyat berib turgan bo'lsayu bu imkoniyatni qo'limdan boy bergim kelmadi dedi avval sizni duoyingizni olay yaxshi gaplarni gapiray keyin yomon xabarni aytaman deb sabr qilib turdim dedi sahoba yig'lab yubordi azizlar bu onamizga nima majbur qildi bu narsani tasavvur qiling eng yaxshi ko'rgan yolg'ini o'g'li olamdan o'tib tursayu ustiga yopib qo'yib choyshapini erini duosini olaman desa bunga nima majbur qildi diyonat majbur qildi holbuki kelsa yig'lab voydod bolangiz olamdan o'tdi deb kutib olsa ham bo'lar edi lekin sabr qildilar erni duosini olishlikni muqaddas sanadilar bu onalarimiz diyonatlik edi bu sahoba momolarimiz shariatda edilar shuning uchun bu narsani ixtiyor qildi azizlar ana diyonatlik ayol diyonatlik ayol shunday bo'ladi hozir bizlar agar ko'chaga chiqib ketsak safarga ketsak ayollarimiz biror narsani bizga olib keling degan bo'lsa shuni olmagan bo'lsa uyga kirishda o'ylanibroq kiradi janjal kutib turadi assalomu alaykum deb kutib oluvchi juda kam haqqiga duo qiluvchi kam chunki diyonat tarbiya boshqacha aslida onalarimiz shu holatda bo'lishligi ayollarimiz qizlarimiz sahoba singari bo'lishligi kerak edi yana bir sahobani hikoya qiladi miaqissa va qissa degan bir kitobda ham bor ekan bu va boshqa bir hadis hayoti sahoba kitoblarida ham bor ekan mana shu voqea bir sahobai ikrom yangi uylangan oila qurgan judayam oilasi chiroyli istiqomatda ekanlar shu holatda sahoba ikrom safarga ketadigan bo'lib qolibdilar bu kishi ham ayollarini chaqirib aytibdilarki ana uridu safar men safarni xohlayman va sizga bir narsani buyurayman agar ho'p desangiz shu narsani buyurib ketaman yo'q desangiz buyurmayman sahoba ayol aytdilarki sizni taxta amruq men sizni xizmatingizdaman siz meni erim jufti halolim meni rahbarim nima buyruq bersangiz tayyorman agar shariat buyrug'i bo'lsa boshim ustiga dedi erlari aytdilarki sahoba ikrom shariat buyrug'i men safarga borib kelguncha ko'chaga chiqmasdan o'tira olasizmi dedi men safarga borib kelguncha uyda meni haqqimga namoz o'qib duo qilib tura olasizmi chunki men juda og'ir safarga ketyapman ayollari aytdilarki shumi men roziman siz borib kelgunizcha ostona hatlab chiqmayman jay namozidan turmay ibodat qilaman sizni haqqingizga duo qilaman buyrug'ingizga men roziman dedi sahoba ikrom xursand bo'lib ketdilar ollohni taqdirini qarangki azizlar oradan ikki kun uch kun o'tmasdan haligi sahoba ayolni o'zini ota eshigidan bir elchi keldi kelib sahoba ayolga aytdiki otangiz kasal bo'lib qoldi chaqiryaptilar og'ir ahvollari sizni bir ko'rgisi kelyapti sahoba ayol aytdilarki borolmayman otamga uzrimni ayting kuyovlari safarga ketuvdilar safarga ketayotib ko'chaga chiqmasdan o'tirishni buyuruvdilar men esa itoat qiluvdim shuning uchun buni buzolmayman otam mani kechirib qo'ysin deb kuyovlari kelsalar albatta ruxsat so'rab boraman dedi elchi ketdi ertasiga bir qanchasi bilan qarindoshlari bilan keldilarda bormasangiz bo'lmaydi endi otangiz jon berar holatda bo'lib qoldi g'ara g'ara holatida bo'lib qoldi sizni nomingizni aytyapti xolos kalima ham aytolmayapti borib ko'rmasangiz bo'lmaydi bechora ayol yig'lab yubordi nima qilsam ekan qandoq boraman axir erim bu hukmda aytganda itoat qildim muslima bo'lsam bu hukmni buzolmayman shunda atrofdagilar nima qilishni bilmay turganda davri saodat edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayot edilar bir maktubni yozdilar mana buni rasulullohga olib borib bering olib borsalar yozib qo'yibdi ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh sizga salomi rahmati bo'lsin meni erim sizni do'stingiz sahoba safarga ketuvdilar safarga ketayotib ko'chaga chiqmaslikni buyuruvdilar men esa rozi bo'lib itoat qilgan edim ammo meni qiblagohim otam olamdan o'tar holatda qaysinisiga itoat qilay shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam beixtiyor bechora ayol og'ir imtihonda qolibdiku dedilar borib ayting eriga itoat qilsin dedi haligi xabarni olib kelib sahoba ayolga aytganda dod deb yig'lab yubordi shariat hadis islom hammasi bitta hukm tursa men buni buzolmayman otam meni kechirsin borolmayman dedi sahobalar aytdilar atrofidagi birodarlar axir otangizu eringiz indamas otam uchun bordingiz erim indamaydi lekin shariat nima deydi qur'onda alloh taolo astaizubillah arrijaluna qavvamuna alan nisa erkaklar ayollar ustiga boshliq deb qo'ygan bo'lsayu men muslima bo'lib shu oyatni o'qigan bo'lsamu i koinotdek ulug' payg'ambar alayhissalotu vassalam eringga itoat qilib turgan bo'lsa men buni buzolmayman otam meni kechirsin qiyomatda ko'rishamiz dedilar otasi qizini ko'rolmasdan olamdan o'tib ketdi qiz otasini diydorini ko'rolmadi erlari safardan kelishiga ayolini dod degan yig'isi eshitilib siz qandoq hukm aytuvdingiz agar mabodo otangni oldiga bor deganingizda edi men borib ko'rgan bo'lardim otam olamdan o'tib qoldi deb yig'lab qarshi oldi bechora sahoba o'zini hukmidan o'zi hijolat nimaga bu gapni aytdim deb hijolat bo'lib shundoq eshikni tagiga ila o'tirib qoldi dafatan eshik taqilladi mundoq olsalar sarvari koinot tabassum qilib turibdilar ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam keling hayron bo'ldi xush kelibdilar marhabo kirib o'tirdilarda falonchini uyi shu bo'ladimi ha shu seni ayolingni ismlari palonchi palonchini qizi bo'ladimi shundoq jabroil alayhissalom ollohdan xabar olib keldi seni xotining seni ayoling erga itoat ollohga itoat deb hatto otasini ko'rgani bormaganligi uchun ayolingni Alloh jannatiy qildi otasini ham gunohini kechirdi dedi ayol shundoq cho'kka tushib erini qo'lini o'pib meni kechiring beodobchilik qilibman alloh sizdan rozi bo'lsin sizni buyrug'ingiz tufayli men sherigi bo'ldim otamni rahmatiga sazovor bo'ldim agar siz bu buyruqni aytmaganingizda bunday martaba menga to'g'ri kelmasdi dedi mana bu azizlar erga itoat qilishlik agar olloh saqlasin aksi bo'lib qolganda nima bo'lardi aksi bo'lib qolganda buzilardi ish diyonatli ayollar shunday bo'lar ekan shuning uchun diyonatli ayollarda ixtiyor qilishlik buyuriladi azizlar shu o'rinda diyonatli ayollardan muslima onalarimizdan o'rnak olib o'zlariga ayol qiluvchilar jufti halollarini olishlikda shu narsani e'tiborga olsinlar palonchini qizi palonchi amaldorni qizi palonchi badavlatni qizi ekan uylanib olsam moshina olib berar ekan palonchiga uylanib olsam ishim yaxshi yurishib ketar ekan deyish o'rniga meni kelajak farzandimni onasi diyonatli bo'lsin muslima bo'lsin deb orzu qilsinlar shu o'rinda rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytgan gaplarni o'zlari amal qilardilar hatto kuyov tanlashlikda ham rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki خلقه ودينه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد كبير dedilar agar sizni qizingizni biror kishi so'rab kelsa uni dini uni xulqi sizga ma'qul bo'lsa tezlik bilan qizingizni nikohlab bering bo'lmasa siz katta fitna fasod qilgan bo'lasiz dedi bu ko'rsatma butun dunyoni rahmati bo'lgan rasulimiz alayhissalotu vassalamni ko'rsatmalari kuyov tanlashlikda ham azizlar diyonatini e'tiborga olish kerak molini emas nasabini emas rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ham shunday qildilar rasulimiz alayhissalotu vassalamni qizlari agar nasab jihatidan bo'lsa kim ola olar edi shunday dunyoni yaralishiga sabab bo'lgan zoti bobarakotga meni nasabim to'g'ri keladi deb kim ayta oladi qizlari turmushga chiqmay o'tib ketar edi men badavlatman bu kishidan olishlikka haqqim bor deb kim ayta olardi rasulimiz alayhissalotu vassalamga alloh taolo qur'ondek boylikni ato qilib qo'ygan bo'lsa kim teng keladi boylikka hech kim lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlariga kuyovlikka ixtiyor qildilar taqvolilarda muttaqiylarda masalan qizlari fotima onamizni hazrati aliga ikkita qizlari umi gulsin ruqiyalarni hazrati usmon roziyallohu anhuga berdilar ikkala kuyovlari ham diyonatda edilar shuning uchun ixtiyor qildi hatto hazrati ali roziyallohu anhu fotima onamizni beixtiyor o'zlari olishlikka orzu qilib yurardilar lekin bu gapni qandoq qilib aytadi rasulimiz alayhissalotu vassalam rasulimiz alayhissalom eshitib qolib hazrati alini chaqirdilarda yo ali siz uylanishlikni ixtiyor qilyapsiz deb eshitdik shu rostmi dedilar hazrati ali aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir diyonatlik iffatlik hayoli qiz bo'lsa uylanardim dedi shunda rasulimiz alayhissalom hazrati aliga tabassum qilib dunyoda meni qizim fotimadan diyonatlirog'i bormikin dedilar hazrati ali yig'lab yubordilar ya rasululloh sizga kuyov bo'lishlikka loyiq emasman demang e ali sizni men taqvoyingiz uchun kuyov qilmoqchiman boyligingiz uchun emas boyligingiz yo'qligini bilaman sizni asadulloh taxallusiz uchun ham emas balki sizni haqiqatda muttaqiyligingiz uchun ixtiyor qilaman dedi qizlari fotima onamizga bu xabarda aytganda fotima onamiz men shunday zotni qizi bo'lib turib shu odamga tegamanmi demadi azizlar balki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlariga ta'zim qilib xushxulqlik bilan qabul qildilar bu ham odob edi hazrati ali karramallohu vajhu juda faqir edilar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuyovlikka ixtiyor qildi hazrati usmonchi hazrati usmon roziyallohu anhu amaldormidilar baquvvatmidilar yo'q azizlar u kishi bu zot ham taqvodor edilar shuning uchun kuyovlikka ixtiyor qildi hatto bir qizlarini berib juda turmushlari chiroyli bo'lib turganda qizlari ruqiya kasal bo'lib qoldi betob bo'lib turgan holatda rasulimiz alayhissalotu vassalam bir jihodga chiqadigan bo'lib qoldi qarasalar hazrati usmon ham kelib qolibdilar jang liboslarini kiyib olibdilar rasulimiz alayhissalotu vassalam qarab ya usmon siz uyingizga qaytib keting sizni ayolingiz kasalku dedilar ayolingizni oldida bo'ling yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ayolim sizni qizingiz hozir ancha yaxshi bo'lib qoldilar shuning uchun meni bu muqaddas jihatdan qaytarmasinlar dedi rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki ya usmon siz qayting oilangizni oldiga oilangizni oldida o'tiring dedilar hazrati usmon taajjublanib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yerdagi boshqa sahobalarni ham ayoli kasal bo'lishligi mumkin meni ayolim sizni qizingiz bo'lganligi uchun qaytaryapsizmi ya rasululloh otalik mehrimi bu yo payg'ambarlik hukmimi rasulimiz alayhisalom tabassum qilib kuldilar hazrati usmon roziyallohu anhu yelkalarini qo'llarida silab turib ya usmon irji ila ahlik qayting oilangizga dedi boshqa gapni gapirmadi qayting dedilar hazrati usmon qaytib ketdilar yig'lab ketdilar yo rabbiy bugun mumkin men shahid bo'lardim bugun jonimni qurbon qilardim rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun nima uchun qaytardilar otangda ko'p sahobalar olamdan o'tdilar shahid bo'ldilar shu holatda rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihoddan qaytganlaridan keyin o'zlarini hujrai saodatlari qolib boshqa joyga yura boshladi sahobalar aytdilarki ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam adashib qoldilarmi hujra bu tomondaku hammamiz hazrati usmonnikiga boramiz nima uchun usmonga ta'ziya izhor qilamiz qanaqa ta'ziya siz ketayotganimizda jangga jabroil alayhissalom kelib qizimni olamdan o'tishini xabarini aytuvdi shuning uchun usmonni qaytarib yuboruvdi sahobalar yo vaylato deb yig'ladilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizingizni olamdan o'tishini bila turib ketaverdingizmi nima qilay dedi alloh taoloni hukmi ekan o'tilsam ham olamdan o'tadi ketsam ham lekin ketishi muqarrar bo'lib turganda oldida qolib sizlarni shunday bir jihodga olovga kirgizib yuborgani o'zim hayo qildim lekin hazrati usmon kuyovi bo'lgani uchun qaytarib yubordim hazrati usmonni uylariga borsa hazrati usmon roziyallohu anhuni ranglari sarg'ayib ketib qaddilari bukilib qolgan nima uchun rasulimizni qaytarib yuborganini tushunib yetgan yig'lagan holatda rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga chiqdi rasululloh kuyovlarini mahkam bag'riga bosib alloh sizga sabr bersin o'g'lim sabr qiling ya usmon dedilar bitta ayolga shunchami muncha ranglaringizni ogizdingiz qaddingiz bukilibdi o'zingizni qo'lga oling deyavdilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoda mendaqa birdaniga ikkita og'ir musibatga uchragan kishi bormikin rasulimiz alayhissalotu vassalam hayron bo'lib qoldilar ayi musibatay qanaqa ikkita musibat men eshitmagan ikkinchi musibat nima ekan meni birinchi musibatim dunyodagi eng hayoli eng iboli eng taqvoli ayolimdan ayrildim ikkinchi musibatim endi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuyovi degan nomdan ham bebahra bo'ldim dedi rasululloh yig'lab yubordilar ertasiga hasrati usmonni oldilar kelib yo usmon sizga bashorat olib keldim olloh menga amr qildiki sizni menga bo'lgan muhabbatingiz tufayli keyingi qizimni ham sizga nikohlab beraman ekan dedi shuning uchun hazrati usmonni usmonu usmoni nurayn ikki nur egasi deb qo'yamiz ekan rasulimiz sallallohu alayhi vasallam ikki nurlarini egasi bo'ldi lekin allohni irodasi bilan bu qizlari ham erta olamdan o'tdi qabrga qo'yar ekan qabrni ustida turgan sarvari koinot yig'lab turib aytdilarki ya mashara sahoba ey sahobalar jamoasi dedilar agar meni o'nta qizim bo'lib onalasi ketma ket o'lib turaversa hammasini hazrati usmonga beraverardim dedi nima uchun boymidi badavlatmidi amaldormidi yo'q taqvodor edilar allohdan qo'rqardilar shuning uchun shunaqa kuyovni ixtiyor qilish kerak hozir ba'zan yaxshi yaxshi qori ukalarimiz ba'zi bir xonadonlarga sovchi qo'yib hamma yo'q bo'lagan mahalda birdan aynib qoladi nima bo'ldi ha bermadi qori dedi namozxon dedi ibodatli ekan undoq ekan bundoq ekan deb diniy oila ekan eskicha oila ekan degan gaplarni gapirib to'xtatib qo'yganlarni ko'rib ichimiz og'riydi birodari aziz qizingizni qoriga bermasangiz qizingizni namozxonga bermasangiz kimga berasiz rasulimiz alayhissalotu vassalamdan o'rnak olib shu narsalarni chiqarishligimiz lozim va lobit bo'ladi mana bu azizlar oila tanlashlikni mustahkamligi ana bundan keyin oila quriladi oila qurilishligida esa nikoh bilan bo'ladi nikohdan keyin ana bundan keyin to'yda e'loni bo'ladi keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu e'lonni ham juda qisqa chiroyli holatda o'tishlikni iroda qildi bir sahoba ikrom kelib aytdilarki ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam men uylanishni xohlayman nima qilay deyavdilar rasulimiz alayhisalotu vassalam yaxshi gap dedilar uylaning alloh baxt bersin bitta qo'y so'yib to'y qiling dedi sahoba aytdilarki ya rasululloh bitta qo'y so'ymayman ikkita qo'y so'y o'nta qo'y so'yaman yuzta qo'y so'yaman chunki men juda badavlatman dedi judayam qo'yim ko'p rasulimiz alayhissalom aytdilarki yo'q bitta qo'y so'ying sahoba rasulimizni jiddiy gapirayotganini bilib bo'pti ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam amringizga muntazirman lekin o'nta qo'y so'yay chunki men juda badavlatman minglab qo'yim bor bitta qo'y so'ygani uyalaman dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuldilarda yo'q dedilar bitta qo'y so'ying u sahoba hadeb gapirib beshta to'rttaga tushib oxiri ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bo'lmasa ikkita qo'y so'yib to'y qilay dedilar shunda rasululloh shundoq o'rnidan turib ketdilar sahobaga qarab e qo'yingga ham molingga ham olloh baraka bergur bitta qo'y so'yib to'y qilgin ertasiga yuzta qo'yni so'yib tarqatib yuborgan bag'allarga dedi lekin hamma qatori qilgin o'zingdan keyingilarda uylanishga xalaqit qilmagin dedilar mana bu haqiqat bizdan yo'qolganligi uchun o'zbek xalqi umrimizni oxirigacha to'y qilaman deb o'tib ketyapmiz topganing to'ylarga buyursin degan duo bizga mustajab bo'lib qolgan topamiz to'yga sarflaymiz topamiz to'yga sarflaymiz mashmashalari ko'p bidatlari g'urofatlari ko'p biridan biri yangiliklar qo'shilib qo'shilib oxir oqibat odamlarni butun fikri hayoli to'y qilish bilan ovora bo'lib qoldi holbuki to'y bu e'lon ekan holbuki to'y qilishdan maqsad bir sunnatda hayo qilishlik ekan mana bunday holatda chiroyli o'tkazib qo'ysa ham kifoya qiladi azizlar bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmalari shunday ekan kelinglar mana bu sunnatlarga ham amal qilaylik alloh taolo oilani tashkil qilgandan keyin oilalarda chiroyli holatda bo'lishligini iroda qilib ayniqsa bu xonadondan qiz ham chiqyapti ekan mana ertaga qizlarini ham uzatyapti ekan alloh rozi bo'lsin qizlarimizni ham yoshligidan o'sha diniy tarbiya qilib kuyovga tayyorlaylik biz aytgan kuyovimizga qulluq qilib turmushga chiqsin albatta qiz bolani roziligi kerak majburlash bo'lmaydi islomda lekin o'zi rozi bo'lsinu lekin o'sha roziligi o'zini aqliga yetsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni hazrati bilol roziyallohu anhuga hazrati bilol qop qora edilar habashda gaplashib o'tirib yo bilol uylanmaysizmi dedi hazrati bilol aytdilarki ya rasululloh menga kim qiz berar edi chunki quldan chiqqan bo'lsa qora bo'lsa shunda rasulimiz aytdilarki bor dedilar palonchi sahobani uyiga borib eshigini taqillatginda kim chiqsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam jo'natdi qizingizni menga berasiz ekan degin dedi qizlari juda chiroyli edi hazrati bular xo'p dedilarda bora haligi sahobani eshigini taqillatuvdi ota onasi ochdi assalomu alaykum rasululloh alayhi vasallamga bordilar qizingizni menga berasiz ekan nikohga devdilar agar rasululloh alayhi buyurgan bo'lsa bosh ustiga deydi beramiz sen kimsan zoding quldan chiqqansan habashtoniysan demadilar qorasan demadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdimi ho'p lekin ichkaridan qizi yig'lab yubordi chunki yosh edi go'zal edi hazrati bularni qoraligini eshitgan edi yig'lab yubordi hazrati bularni ko'ngillari g'ijil bo'ldi qaytib kelib rasululloh alayhi vasallam aytdilarki shundoq shundoq ish bo'ldi ota onasi rozilik bildi lekin qiz bola yig'ladi meni qoraligimdan norozi bo'ldi shekilli rasululloh alayhivasallam o'rnidan turdilarda yur o'sha uyga mani boshlagin dedilar borib haligi uyga kirdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib ularni haqqiga duo qilib so'zni boshqacha qilib boshladi aytdilarki men merojda bo'lganman dedi ollohni huzurida merojda bo'lganimda jannatga kirganman dedi ichkarida qiz ham eshitib turibdi jannatga kirganimda hazrati bilolni ovozini eshitganman dedi jannatda jannat eshigi oldida meni bir hur kutib olgan dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hur so'ragan ekan ya rasulimiz alayhissalom jannatda men kimga nasib qilaman kimni huri bo'laman deganda rasulimiz alayhissalotu vassalam sen hazrati bilolniki bo'lasan degan ekan jabroil alayhissalomda bilib aytdilar shunda haligi hur yig'lab yuboribdiki shuncha sahobalar go'zallari turib qora qo'lga men hur bo'lamanmi deb yig'laganlarida jabroil alayhissalomdan xabar kelib aytdilarki yig'lamagin hazrati bilol jannatga kirganda butun hurlarga amr qilinar ekan eshik tagida kutib olar ekan har birlari ko'rsatkich barmog'ini hazrati bilolni bir yuzlariga bir tanlariga tekkizsa qorasi qo'liga chiqar ekan xohlagan joyiga xol qilib olar ekanlar hurlar talashib tortishib hazrati bilolni qoraligini olib o'zlarini xohlagan joylariga hol qilar ekan hazrati bilol esa 15 kunlik oydek oppoq bo'lib go'zallashib ketar ekan shunday bo'lib ketar ekan hazrati bilol jannatda bu gapni eshitdim deyodi haligi ichkarida turgan sahoba ayol yig'lab yuborib hazrati bilolga turmushga chiqishga roziman dedi ayollar qizlar bu tomonini e'tiborga olish kerak ekan diyonat tomonini e'tiborga olish kerak ekan lekin qiz bola tarbiya qilayotgan azizlarimiz juda nozik masala qiz bola bizni omonatimiz ko'pchilikka ey birodar qizingizga nega shim kiydirasiz ey birodar qizingizni nima uchun bunday dincha holatda ko'chaga chiqarib yuborasiz undoq qilasiz bundoq qilasiz desak aytadilarki qiz meniki nimaga bu domlalar gapiraveradi o'zimizniki bo'lgandan keyin xohlaganimizni qilamiz biz aytamizki ey birodar qiz sizniki emas qiz omonat ollohniki olloh sizga omonat qilib o'zini egasiga vaqtincha ushlab turishlik uchun berdi bizga olloh masalan bir inson bizga tillosini bersa birodar mana bu tilloni yo mana bu pulimi yo davlatimni ushlab turing o'n yildan keyin qaytib olaman desa uni yevormaymiz qo'rqamiz bu omonat lekin qiz bola ham olloh tomonidan bizga berilingan muaqqat omonat mana bu omonatni oling bunga xiyonat qilmang chiroyli ushlab turing tarbiya qiling o'zini egasiga topshirasiz deb beradi o'zini egasiga eson omon topshirib olib alhamdulillah qizimni topshirib oldim xudoga shukur chiroyli xiyonat qilmasdan omonatga berdim deyishimiz kerak ertaga birovni juti haloli bo'ladigan qizni o'zimizni tasavvurimizcha o'zimizni ixtiyorimizcha ko'chaga qo'yib qo'yishga haqqimiz yo'q azizlar chiroylik islomiy kiyintirib islomiy tarbiya berishlik o'sha omonatni saqlashlik bu qiz bolani tarbiyasi nihoyat darajada hozir nozik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday qildilar lekin bizlardachi bizlarda qiz ko'rishimiz bilan nima qilamiz ota ona bechoralar darhol bitta katta sandiqda sotib oladilarda shuni sepga to'ldirishga harakat qiladi go'yoki o'sha qizimizni baxti shundan iborat lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qizlari fotima onamizni hazrati aliga berganlaridan keyin o'ylanib qoldilar aytdilarki men ham bir ota bo'lib qizimga bir sovg'a qilsammikin sep qilsammikin dedi nima qildi desinlar azizlar ikkita yostiq ichi xurmo barki to'ldirilgan ikkita bir yakandoz bittagina bir pardaga yo dasturxonga yaraydigan mato qildilar orqasidan yig'lab yubordilarki oilamni ham o'zimni ham dunyo bilan ovora qilib qo'ymadimmikin deb holbuki qodir edilar qancha narsa qilsa shu bo'ldi qilgani lekin fotima onamizga siz bilan biz qila olmaydigan diyonatni tarbiyasini berib qo'ydi shuning uchun fotima onamiz shunday darajada sabrli bo'lib turdilarki bunaqa sabrni hech kim ko'rolmasdi hatto bir kuni rasulimiz alayhissalotu vassalamga xabar keldiki qizingiz fotima kasal bo'lib qolibdi ekan bir xabar olib qo'yasiz ekan hasan husan nabiralarini ko'rgan edilar rasululloh tashvish qilib yugurganlarcha qizlarini uylariga ketdi eshigini borib taqillatdi ichkarida fotima onamiz turibdilar eshikni taqillatuvdilar fotima onamiz kim dedilar men otangiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'laman kirishga ruxsat berasizmi fotima onamiz aytdilarki intaziruni ya rasululloh meni ozgina kutib turing hozir aytaman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir fursat kutib turdilar qizlardan javob chiqmagandan keyin hayron bo'lib ikkinchi marta taqillatdi yana ichkaridan qizlari kim dedilar otangiz bo'laman rasululloh bo'laman qizim nima bo'ldi nega qo'ymaysiz ya rasululloh ozgina kutib turing dedilar rasululloh yana bir qancha fursat kutib qoldi oxiri hayron bo'lib uchinchi marta taqillatganda fotima onamiz ichkaridan dod deb yig'lagan ovozi eshitildi hayron bo'lib sarvari koinot alayhissalom ya binti qurratayn ayn ey ko'zimni qarosi qizim nima yig'latdi sizni deyavdilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustimga kiygani o'ragani libos topdimu boshimga o'ragani hech narsa topolmayapman shunga yig'ladim dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotni qizlarini uyida boshiga o'raydigan mato yo'q ko'chaga chiqmasdan o'tirgan azizlar shunday holatda ekanlar shunaqa faqir bo'lganlar hazrati ali shunda rasululloh aytdilarki alayhissalom mayli qizim men sizni otangizman mahramingizman kirishga ruxsat bering kirsalar ranglari sarg'ayib ketibdi qizini borib peshonasini silab qizim nima bo'ldi sizga qarasalar nabiralari imom hasan imom husayn uxlab yotibdilar aytdilarki ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni hazrati aliga turmushga berayotganingizda ali nimani olib kelsa yeng qizim olib kelmasa so'ramang degan edingiz shunga itoat qilib yashadim bugun olti kun bo'ldi uyimizda bir burda non qolmadi dedi yegulik narsamiz yo'q nabiralaringiz qorni ochligidan yig'lab yig'lab uxlab qoldilar hozir bobangiz bir narsa olib keladi deb aldab uxlatib qo'ydim ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam shular turib qolsa yolg'onchi bo'lib qolmay deb sizni chaqirishga majbur bo'ldim meni kechiring bo'lmasa shikoyat qilmasdim dedilar bu gapdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lab yuboraytdilarki ey qizim besh olti kun bo'ldi non yo'q deysiz bugun o'n besh kun bo'ldi nonni taomini esimdan chiqarib yuborganga dedi rasulimiz alayhissalotu vassalamdek zot dunyoda qur'on nuriga to'ldirib yuborgan zotni qorni nonni hidini ko'rmasa ya shu holatda turuvdilar jabroil alayhissalom keldilar kelib aytdilarki assalomu alayka ya rasululloh innalloh yaqrauka salam olloh sizga salom aytadi ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizdek ulug' bir zot sizni oilangiz qizingiz shu holatdaligini hozir bilib farishtalar yig'lab yubordi alloh meni sizni qoshingizga yubordi o'zim bilan ikkita farishta olib keldim bular tillolarni tasarrufini qiladi ruxsat bering yerda qayerda oltin koni bo'lsa ochib beramiz dedi ruxsat bering uhud tog'ini tillo qilib beramiz rasulimiz alayhissalom aytdilarki ey jabroil birodar men tillo so'ragani kelgan payg'ambar emasman farishtalarga ayting o'zingiz duo qiling alloh ummatimni serob qilsin ummatimga hidoyat bersin jabroil alayhissalom aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni shunday javob berishingizni bilar edim shuning uchun avval jannatga kirib jannatdan bir olma olib chiqdim shu olma bir necha yillik chanqoqni ochlikni qondiradi shuni hech bo'lmasa oling oilangizga bering dedilar rasulimiz alayhissalom olib hidladilarda fotima onamizga berdilar fotima onamiz qo'llariga ushlab turib aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bu jannat mevasi bo'lsa buni bir tishlami shuncha odamlarga qanoat hosil qilsa u bitta bizga ko'plik qiladi buni o'rtasidan bo'lib bering qo'shnimizni ahvoli menikidan og'irroq adoya qilay dedilar jabroil alayhissalom yig'lab chiqib ketdilar ey ollohni shunday bir motabar xonadoni olloh sizlardan rozi bo'lsin deb yig'lab chiqib ketdilar qizlarini shunday tarbiya qiluvdi azizlar bizlar shunday tarbiya qilishimiz kerak qizlarimizni ollohdan qo'rqadigan qilib tarbiya qilishimiz kerak hozirgi paytda qizlar tarbiyasini qanday qilib tarbiya qilsa ekan deb hatto yaxshi yaxshi qizlar yaxshi yaxshi iffatli onalar ayollar ham yo'l topolmay qoldilar buning uchun endi yoshlar nima qilyapti o'ziga o'zi yo'l topyapti tarbiya vositasini izlayapti kimdir kitobdan kimdir otinchadan olishga harakat qiladi kimdir endi tarbiyani kinodan olish kerak ekan degan xulosaga kelib o'sha kinolardan qarab o'tirib bir necha serial seriallarda ko'rib shundan tarbiya olgisi keladi lekin tarbiya bundan bo'lmaydi ekan tarbiya olishlik uchun shariatda turish kerak ekan qur'onda o'rganish kerak ekan ta'limda o'rganish kerak ekan bu o'risni berayotgan narsalari g'ayri berayotgan narsalarni ko'rib qandoq tarbiyalansin biz bir joyda mana shu narsalar juda yaxshi bo'lmadida shu ataylatan shu odamlar juda e'tiqodi buzilib shu bilan ovora bo'lib qolyapti tamomila bu boshqa e'tiqod boshqa din vakillarini namoyishi oilasi desak yaxshigina bir otaxonimiz o'tiruvdilar aytyaptiki domla siz avval u kinolarda ko'ring keyin xulosa ayting chunki u tarbiya qiladi ho'p taqsir ho'p bo'ladi dedik bir birodarimizdan siz ko'rasizmi shu kino nima to'g'risida desak butunlay sharmandayi sharmsor u qanday tarbiya qilsin tarbiyani undan olmaymiz tarbiyani oyisha onamizdan olsinlar qizlarimiz hadicha onamizdan olsinlar qancha qancha sahoba onalarimiz bo'lgan bulardan bittasini hozir men hayotini siz azizlarga aytib suhbatimga xotima yasayman bir oz cho'zildi azizlar abu sufyon degan kofir bo'lgan rasulimiz alayhissalotu vassalamni dushmani shunday bo'lganki dinga qasqatqich zarba bergan lekin ollohni inoyati bilan shu abu sufyonni qizlari ramla degan qizlari iymonga kelib qoldi ramla onamizni eri ubaydulloh ibn jahsh degan zot iymonga kelib ayollarni ham iymonga keltirdi lekin abu sufyon o'ziga o'zi sig'may qoldi shunday dinni dushmani bo'lib tursayu rasulimiz alayhissalotu vassalamga dushman bo'lsayu qizi pushtikamardan bo'lgan qizi endi islomda bo'lsa namoz o'qib turganini ko'rib tepib yubordi qizini qiziga shunaqa ozor berdi kuyoviga shunaqa ozor berdiki ular kelib oxiri rasulimiz alayhissalotu vassalamga kelib otamizdan ozor kuchaydi nima qilaylik deganda rasulimiz alayhissalotu vassalam sizlarga o'xshagan bir nechta oila bor sizlar hammanglar makkadan ko'chib ketinglar dedi buni tarixda birinchi hijrat deydi hijratul ulo deydi o'n yettita sahoba debdilar ba'zi kitobda o'n beshta ham debdilar nuril yaqinda o'n yettita debdilar sahobalar birinchi bo'lib hijrat qilib habashistonga ko'chib ketdi ularni ichida ramla binti abu sufyon erlari bilan birga edi endi bular habashistonga borib osoyishta ibodat qildilar eng baxtli odamga aylandilar vatanidan uyidan molidan judo bo'lganliklari ham bularga hech narsani bildirmadi chunki bular iymonini saqladi e'tiqodini saqladi shu holatda rohatli ibodatda yurgan mahalda haligi ramla onamizga abu sufyonni qizlariga olloh bir imtihon soldi boshiga bu imtihondan erkak kishini o'tib ketishi ham qiyin edi shunaqa bir musibat imtihon bo'ldiki o'zini eng yaqin jufti haloli umr yo'ldoshi aqidadoshi bo'lgan o'sha ubaydulloh ibn jahsh dindan qaytib qoldi nasroniy diniga o'tib ketdi buni eshitib ramla onamiz chidamadilar dod devordilar oldilariga kelib bu nima holat shu iymonimizni deb shu e'tiqodimizni deb vatangado bo'lib shu joylarda yursak u ota onamizni zarbadan chidab kelsak siz endi dindan qaytasizmi bu yo'lingizdan qayting sizni shayton yo'ldan uribdi ollohni huzuriga borganda sharmanda bo'lmang deb yig'lavdilar erlari aytdilarki yo'q dedilar bu din nohaq ekan men qaytdim bundan senga ham shuni taklif qilaman bir kun muhlat beraman yo dindan qaytasan yo taloqni olasan dedi ramla onamiz dod dedilar ertalab kecha ollohga ibodat qilib chiqdilar haqiqiy hayotidagi baxtsiz kunim shu kun deydilar allohga yig'lab chiqdi chunki eng yaqin kishisi umr yo'ldoshi eng yaqin rafiqa bo'lsayu dindan qaytsa qizi habibadan boshqa hech kimi yo'q o'ziga yurt musofir ertalabgacha ollohdan so'rab chiqdi yo robbiy erimga insof ber tavfiq ber menga sabr ber ertalab erini oldiga borib cho'kka tushib yig'lab atrofida gidir kapalak bo'lib alloh sizga hidoyat bersin axir rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuziga qandoq qaraysiz bu zoti boborakotni yuziga qandoq tikilamiz qiyomatda murtadlar qatorida bo'lib abadiy do'zaxga hukm qilinib qolamiz bu yo'lingizdan qayting degan edi hidoyat ollohdan ekan oxirgi so'zini aytdi sen ham dindan qaytasanmi yoki taloqni olasanmi bechora onamiz qaradilarda shu dinimi deb shu iymonimi shu islomimi shu e'tiqodimi deb vatanimdan ayrildim ota onamdan ayrildim qarindosh urug'im mendan yuz o'giruvdi rozi bo'ldim shu iymonimni deb hozir kabatullohdek joydan uzoqda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi zotni suhbatidan bebahra bo'lib turibman endi shu iymonimni deb taloni ham ixtiyor qilaman dedi taloq bo'ldilar musofir yurt azizlar kichkina qizlari bilan ko'chada qoldilar kiradigan joyi yo'q vataniga borsa qarshi olib peshonasini o'pib qabul qiladigan ota onasi kofir qarindosh urug'i kofir shu holatda habaristonda qolib ketdilar bu bir hujra topib olib qiladigan mashg'uloti faqat ibodatu namozu allohga yig'lash bo'ldi allohdan shu imtihonlardan o'tib olishlikka madad so'radilar uch oy o'tib iddalari tugab turmushga chiqishlikka shariat tomonidan ruxsat bo'lgan kuni eshigi taqqilladi otsalar najoshiyda bir xizmatkor ayoli turibdi o'sha habashistonni podshosini siz abu sufyonni qizi bo'lasizmi dedilar ha shunday rasulingiz kim rasulimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam sizni habibingiz mani podshohimga xat yo'llabdi xatida sizni o'ziga ayol qilishlikni buyuribdi dedi ramlo onamiz aytdilarki bunaqa bo'lishi mumkin emas chunki men habaristondaman bu zoti bobarakot makkai mukarramadalar meni erim bilan bo'lgan voqeani hali hech kim borib xabarini aytgani yo'q bunaqa bo'lishi mumkin emas podshohim shu xatni o'qidi deyodilar ramla onamiz beixtiyor yig'lab yuborib yo rabbiy sabrimga bergan mukofotingmi bu sabr qilganimga bergan mukofotingmi shunday zotni jufti haloliligini menga berdingmi deb yig'lab yubordi qulog'idagi ziralarni qo'lidagi taqinchog'i bor ekan ikki donagina olib haligi ayolga sizga suyunchi deb berdi ayol aytdiki yo'q yo'q deyishlariga yo'q suyunchi agar bundan ham ko'proq narsam bo'lganda berishga rozi edim chunki siz bugun menga eng baxtli xabarni olib keldingiz ertasiga najoshiy huzuriga chaqirib rasulimiz alayhissalotu vassalamdan keyin maktubni o'qib berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam najoshiyga shu ramla binti abu sufyonni o'ziga ayol qilishligini mahr tayyorlab najoshiy mahr berishligini tayyorlagan ekan hatto mahrlarini berdilar qaytib kelayotganda haligi kechagi xizmatkor ayol keldilarda mana bu olgan suyunchilaringizni qaytib oling podshohim meni so'kdilar sizdan narsa olmagin dedilar shunda ramla onamiz xijolat bo'lib dugonajon meni narsam ozlik uchun qaytib beryapsizmi agar bundan ham qimmatroq bo'lganda beraverar edim lekin shundan boshqa narsam yo'q axir bu suyunchi deyodilar yo bularingizni oling bundan ham qimmatroq narsani so'rayman nimani so'raysiz la ilaha illalloh kalimasini so'rayman dedi ramla onamiz ikkinchi xursandchilik bo'ldi haligi onimizga la ilaha illalloh kalimasini suyunchi qilib berdi umrini oxirigacha olgan suyunchisidan baxtiyor bo'lib o'tdi rasulimiz alayhi vasallam huzurlariga borib bo'lgan voqealarni aytib berganda eridan ayrilgani bevatan bo'lgani allohni imtihonidan eson omon o'tib u xush xabarni eshitgandagi shodlik kunlarini aytganda sarvar koinotni ko'zidan yosh oqib tabassum qilib turdilar so'ngra aytdilarki buni hammasi allohni inoyatidan shunday sabrli bo'lgan ramla onamiz ummu habiba deb sahobalarga siz bilan bizga ona bo'ldi o'zlari rasulimiz alayhivassalamga jufti halol bo'ldilar mana bu onalarimizdan xulqlanish kerak ayollarimiz tarbiya oladigan bo'lsa shu sahoba onalarimizdan tarbiya olsin shunday onalarimiz bo'lganki rasulimiz sollallohu alayhi vasallam uchun jonini fido qilgan ayollar bo'lgan shulardan tarbiyalansin islomni e'tiqodida mustahkam turganlardan tarbiyalansin g'ayri dindan emas alhamdulillah avvalgi davr o'tdi mustaqillik chiroyli bir davrda yashayapmiz emin erkin ibodat qilishligimizga alloh imkoniyat berdi buni darig' tutmaylik azizlar qizlarimizni chiroyli tarbiya qilib omonatini ado qilib olaylik hozir o'zi hukumat aytyapti davlatimiz aytyapti domlalarimiz aytyapti hamma joyda milliy bo'lsin milliy urfiy degan narsalarni iboralarni ishlatyapti shunday ekan bu qilinayotgan kiyimlar yurish turishlar hech qaysi milliy emas balki kufriydir milliy esa bu islomiydir duo qilaylik allohim yo robbiy hammalarimizni farzand tarbiyasiga ahamiyatli qilgin onalarimiz qizlarimiz opa singillarimiz ahliyalarimizga tavfiq bergin sharma hayo iffat bergin bular o'sha o'tgan oyisha onamizdan hadicha onamizdan ummu habiba onamizdan safiya onamizdan hafsa onamizdan barcha o'tgan umma aymana singari ulug' sahoba onalarimizdan xulqlanishligini nasib etsin bizlarda esa sahoba ikromlarda hayotidan xulqlanishligimizni sarvara koinot alayhissalotu vassalamni ko'rsatmalaridan xulqlanishligimizni nasib aylagin mana bu yangi bo'lgan oilaga ham shunday hayot shar'iy nasib aylagin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله